皆さんこんにちは。インタビューで学ぼうイタリア語第23課講師の富永直人です。今日も一緒にインタビューに耳を傾けてみましょう。私と一緒に講座を進めてくれるのは Benvenuti al nostro corso. Io sono Alice e oggi ascolteremo insieme un'altra parte dell'intervista di Alice Anselmi. Ciao, sono Angelo. Oggi a l a ventitresima puntata. Sapete cosa significa? Che ormai siete diventati esperti. Ma andiamo avanti fino alla fine. そうですね。もう皆さん、ブラビッシミじゃないでしょうかね。さあ、今日も引き続き、舞台、映画の衣装家、アリーチェ・アンセルミさんのインタビューを聞いていきましょう。前回、私の夢は、これからもいい仲間といい仕事を続けていくことだ、と話してくれたアンセルミさんですが、 Carlo Sì, la scorsa puntata infatti abbiamo detto che la scelta di Alice di vivere a Parigi proviene da una possibilità di lavoro. Ecco, a questo punto mi chiedo, chissà la sua famiglia cosa ne ha pensato. Alice, tu hai chiesto qualcosa al riguardo? Esatto, ho pensato anche io la stessa cosa e un po' per esperienza personale, vivendo anche all'estero, ho voluto chiedere ad Alice come la sua famiglia vive il fatto che lavori a Parigi. Mm. Ascoltiamo cosa ci ha risposto. そうですね。やりがいのある仕事を求めてパリに住むようになった彼女のご両親がそのことについてどう考えているのか話してくれましたので一緒に聞いてみましょう。その前に問題を提示しますね。Domanda 1. Alice voleva diventare architetto come suo padre. Vero o falso? かつて彼女は父親と同じように建築家になろうと思っていた。本当か嘘か Domanda 2. Che cosa pensano i suoi genitori del fatto che lavora a Parigi? 彼女がパリで仕事をしていることについて、両親はどう思っているでしょうか それでは使われる語句をピックアップしておきましょう。fiducia 信頼 proseguire 道をたどる una strada già battuta すでに敷かれた道さあ今日も皆さん準備万端ですかそれでは1回目です。ascoltiamo! Eh, loro sono molto contenti di quello che faccio, hanno sempre avuto una enorme fiducia eh, nelle mie possibilità. Non, eh, mio padre architetto gli sarebbe penso piaciuto che io proseguissi la strada e a me l'architettura è sempre piaciuta ma avrei avuto un po' di difficoltà forse a proseguire una strada già battuta. E, mm, ovviamente a loro dispiace che io non abiti più vicino perché la famiglia italiana è la famiglia italiana. E, ehm, e, anche a me a volte piacerebbe, visto che abitiamo in una casa col giardino, dire ah è domenica, sarebbe bello andare a vedere i miei, <laughs> come fosse no, una cosa che prende un attimo, un quarto d'ora di macchina, non lo so. Ma mm, loro sono all'inizio uno con un po' di difficoltà, adesso invece veramente molto contenti. さあ、皆さんいかがでしたか内容は聞き取れましたかでは、 続けて2回目を聞いてください。Ascoltiamo! Eh, loro sono molto contenti di quello che faccio, hanno sempre avuto una enorme fiducia eh, nelle mie possibilità. Non, eh, mio padre architetto gli sarebbe penso piaciuto che io proseguissi la strada e a me l'architettura è sempre piaciuta ma avrei avuto un po' di difficoltà forse a proseguire una strada già battuta e, ehm, ovviamente a loro dispiace che io non abiti più vicino, perché la famiglia italiana è la famiglia italiana. E, ehm, e, anche a me a volte piacerebbe, visto che abitiamo in una casa col giardino, dire ah è domenica, sarebbe bello andare a vedere i miei, <laughs> come fosse no, una cosa che prende un attimo, un quarto d'ora di macchina, non lo so. Ma mm, loro sono all'inizio uno, con un po' di difficoltà, adesso invece veramente molto contenti. いかがでしたかではここで内容を要約してみましょう。自分の仕事を両親もとても喜んでいる。両親はこれまでも私の可能性を信じてくれていた。建築家の父は自分と同じ道を歩んでほしいという気持ちがあったと思うし、建築は自分も好きだったが、すでに敷かれたレールをたどるのは難しい面もあっただろう。自分が近くに暮らしていないことについても、 両親は残念がっていると思うし、自分としても、実家のそばに暮らせればと思うこともある。外国に暮らし始めた頃は、両親も辛そうだったが、今では良かったと思ってくれている。内容が分かったところで、答え合わせです。Domanda 1. Alice voleva diventare architetto come suo padre. Vero o falso? かつて彼女は 父親と同じように建築家になろうと思っていた。本当か嘘か答えは、ファ l s ですね。2. Che cosa pensano i suoi genitori del fatto che lavora a Parigi? 彼女がパリで仕事をしていることについて、両親はどう思っているでしょうか答えは、 Ai genitori di Alice dispiace che lei non abiti più vicino, ma adesso sono veramente contenti. そうですね。今はとっても満足してくれているということでした。それでは、インタビューの続きを聞いてみましょう。 Dal momento che avevamo cominciato a parlare della famiglia, ho voluto sapere da Alice se la famiglia ha avuto un ruolo fondamentale nelle sue scelte e soprattutto nel suo percorso che l'ha portata a diventare una bravissima costumista. Mm. そうですね。やりがいのある仕事を求めてパリに住むようになった彼女のご両親がそのことについてどう考えているのか話してくれましたので、一緒に聞いてみましょう。それでは問題です。 Domanda 1. Quali sono le parole che le hanno detto i genitori? 彼女の両親が彼女に言い聞かせた言葉とは一体どんな言葉だったのでしょうかお父さんの言葉とお母さんの言葉、両方を答えてください。Domanda 2. Secondo la sua maestra Vera Marzot, che cosa è necessario avere nel lavoro del costumista? 彼女の恩師、マルゾットは、衣装家の仕事には何が必要だと言っていたのでしょうか。ではここで語句を見ていきましょう。アテジャメント」「姿勢、態度。un rigore 厳格さ、厳しさ。ラマッシマ」「モットー、禁言、格言。 i m p r e v e 予測のつかないルナティコ。気まぐれだ r e s i s t e n 何々に対する抵抗力耐える力それでは1回目を聞いてくださいアスコティアモ Eh, credo che sì, ha avuto un peso fondamentale, soprattutto come atteggiamento verso, verso le cose che capitavano nella vita. Cioè, l'idea di dirsi, mio padre aveva un atteggiamento più artistico, se vogliamo, se ci credi fallo, e mia madre, appunto, con un rigore da appunto ex atleta, mi diceva sì, ma fallo bene e presto possibilmente. <laughs> Quindi, diciamo, queste sono le due massime da sempre e, e aiutano nel lavoro che è un lavoro che uno ri- pensa molto creativo, molto artistico e atteggiamenti anche imprevedibili, lunatici e questo forse è il 10% del lavoro, poi c'è un grande lavoro umano con materiali viventi come registi, cantanti, produttori, eccetera, eccetera, e eh, soprattutto un lavoro di controllo di sé, nel senso di resistenza alla fatica, allo stress, a, eh, al, alla quantità di richieste che vengono poste e ci vuole, come diceva appunto Vera Marzot, un grande senso dell'umorismo. <laughs> Un lavoro anche sulla persona, sì, insomma. Direi di sì. いかがでしたか Beh, le due massime di cui parla Alice, secondo me, sono la base, il fondamento per il successo. Mm. Seguire la propria strada, ma farlo non solo come un gioco, ma con dedizione e con impegno è la strada che tutti dovrebbero seguire. Cosa c'è di meglio? Ah, eh, so desne. E eh, Alice sa va. Sì, anche io penso che l'appoggio della famiglia sia fondamentale quando si vuole raggiungere un obiettivo e probabilmente è proprio dalla fiducia che gli altri hanno in te che riesci a trarre la forza per superare le difficoltà che, come ci ha detto Alice, ci sono anche nel suo lavoro. Mm, なるほど。Mm, mm, 彼女が衣装家としての道を選ぶにあたって彼女の家族の影響はあったのかどうかという質問に答えてくれましたふと思い出してみるに私はイタリアに行った時8年半帰らなかったんですねきっとその時に私と両親の間にあった何か絆のようなものってのもここで思い出しながらちょっと感慨深いものがありましたそれではもう一度このブロックを聞いてみましょう Ascoltiamo! E ehm, io credo che mm, sì, ha avuto un peso fondamentale, soprattutto come atteggiamento verso, verso le cose che capitavano nella vita. Cioè, l'idea di dirsi mio padre, un atteggiamento più artistico, se vogliamo, se ci credi fallo, e mia madre appunto con un rigore da appunto ex atleta mi diceva sì ma fallo bene e presto possibilmente <laughs> quindi diciamo queste sono le due massime da sempre e, e aiutano nel lavoro che è un lavoro che uno ri- pensa molto creativo, molto artistico e atteggiamenti anche imprevedibili, lunatici e questo forse è il 10% del lavoro, poi c'è un grande lavoro umano con materiali viventi come registi, cantanti, produttori, eccetera, eccetera, e eh, soprattutto un lavoro di mm, controllo di sé, nel senso di resistenza alla fatica, allo stress, a, eh, al, alla quantità di richieste che vengono poste e ci vuole, come diceva appunto Vera un grande senso dell'umorismo. <laughs> Un lavoro anche sulla persona, sì, insomma. Direi di sì. それではここで内容を要約してみましょう。 人生の出来事にどう応じるかは家族の影響が大きいと思う。父親は信じているならやってみろ。母親は元アスリートらしく厳格で、やるならきちんと、できれば迅速に。この両親の言葉は実際仕事をする上でも役に立っている。この仕事はクリエイティブでアーティスティックで、そういう仕事をしている人は予想のつかない行動をとったり、 気まぐれだったりすると思われがちだが、そういう要素は実は仕事の10%に過ぎない。実際は演出家や歌手やプロデューサーといった人間相手の仕事だ。特に自分をコントロールすることが大切で、まさに恩師のヴェラ・マルゾが言ったように、ユーモアのセンスが大いに必要だ。それでは答え合わせをしましょう。 Domanda 1. Quali sono le parole che le hanno detto i genitori? 両親が彼女に言い聞かせた言葉とは一体どんな言葉だったのでしょうかお父さんの言葉は Se ci credi, fallo. お母さんの言葉は Sì, ma fallo bene e presto, possibilmente. でしたね。信じているならやってみろ。やるならきちんと。できれば迅速に。でしたね。 Domanda 2. Secondo la sua maestra, Vera Marzot, che cosa è necessario avere nel lavoro del costumista? 彼女の恩師、マルゾットは、衣装家の仕事には何が必要だと言っていたのでしょうか答えは Secondo Vera Marzot, nel lavoro del costumista è necessario avere un grande senso dell'umorismo. ユーモアのセンスでした。いかがでしたか次回はいよいよこの講座の最終回です。Ok, anche oggi Alice Elise ha detto delle cose molto molto interessanti, quindi non perdete assolutamente la prossima puntata. Mi raccomando però, l'ultima puntata è sempre la chiave, quindi ci vediamo la prossima volta. C'è dentro un alito di vita, kita il sole, le la delide no. Dopo le scelte più sbagliate